Croix Juni Jean Paul nico ndindiriye amahoro kaze mwese mu kiganiro nshigikira naguke mutegurirwa na Population Media Center PMC mu bikorwa by'umugambi Resilience ushigikiwe n'ishiramwe gibihugu byunze ubumwe bwa Buraya tuyibuse ko umugambi Resilience ufashwe mu mugongo n'ishiramwe gihugu byunze ubumwe bwa Buraya e, ufasha abenegihugu gihugu kunaguka biciye mu bikorwa byashinzwe mu bisata bitatu bikuru bikuru igisata kiraba iterambere n'ubuzima bwabenegihugu y'igihugu bise tubeho neza igisata cy'amagara y'abantu bise twiteho amagara n'igisata kiraba ibijanye n'amasoko ntanganguvu cyiswe umuco w'iterambere uno munsi rero tukaba tuza kurabira hamwe ibyanaguwe mu bijanye n'igisata cy'amagara y'abantu bise twiteho amagara aho uwo mugambi resilience wafashije mu gushyiraho icyo bita mu gifaransa amakomite do sante koza mu mfunyafunyo agizwe n'amakomite ntunganyamagara mu kibano komite communautaire de santé n'amakomite ntunganyabikorwa agejwe gutunganya ubutunzi bw'ivuriro komite de gestion ku mavuriro amwe amwe mato mato yo mu ntara za Rutana Ruyigi Cankuzo na Mwaro turaza guca hirya no hino rero ico ayo makomite ntunganyamagara na ntunganyabikogwa yashinzwe mu mugambi resilience afasha ku mavuriro akuriki. ajejwe iki akarusho ku benegihugu nakahe? umutumire nyamukuru muri kino kiganiro ni bwana desire ndikumana n'umuhanuzi mu by'ubuhinga mu gisata eh, twiteho amagara cy'umugambi resilience ushyigikiwe n'ishyirahamwe ry'ubumwe eh, bwa buraya hamande y'umutumire turaza kubashikana hagati mu gihugu mugenzi wacu Pacifique cubahiro adushikana uh, muri commune Kibumbu ni mu ntara ya Mwaro twumve akarusho ayo makomite do santé yagize ku buzima no kumagara ya bene gihugu nkuko vyama rero kandi mu mpera za kino kiganiro turaza kubaza ibibazo bitandukanye kubizoba vyashikirijwe n'abatumire ababitora bazoronswa udushimwe dushimishije tugizwe n'ibitenge imipira yo kwambara n'ibindi umutumire turi kumwe eh, ni bwana desire ndikumana akaba ari umuhinga eh, akaba ari eh, umuhanuzi mu by'ubuhinga muri icyo gisata ah, twiteho amagara mu bwambi resiliyanse n'amahoro cyane desire amahoro cyane nyakubahwa mumenyesha amakuru murakoze cyane kuba mwasubiye kutwitaba nk'uko mwamye muri kino kiganiro mwakoze nabo kudutumira kandi no hanyuma ni mwadutumira tuzobitaba muri uno mugambi eh, twiteho amagara mwiyumvira yuko iki gisata mu gikorera eh, harabaye ibyigwa eh, mu bihugu bya Afrika kugira ngo barabe igituma hari amavuriro hariho amavuriro matoya ibitaro hari abaganga n'ibikoresho n'imiti mugabo ibiharuro byerekeye abantu bagwara baguma bagwaragurika abantu bitaba imana biguma biduga bitamanuka hanyuma ibyo vyigwa rero babonye yuko vyasanze hariho abantu urwego rw'abantu rufise uruhara rukomeye kugira ngo nabo bagire icyo bafashije kugira ngo ibyo biharuro bigabanuke Abo bantu rero abandi ni bagira bati tugize icyo duterereye kugira ngo amagara y'abantu nayo atera imbere niba bihebere gusa abaganga abavuzi muti n'abenegihugu bashyirwa muri nka demokarasi ngira ngo mu mu bijyanye n'amagara y'abantu n'abenegihugu baronka ikibanza bagira ijambo bagira icyo baterera yego cyane ahubwo babone yuko iryo vuriro ari iryabo bajemwo e, biboneka mm. mu byerekeye mu by'ubutunzi mu byerekeye iby'amagara mu kibano nabo nyine babigira bati natwe turafise uruhara tujejwe dushobora gukora kugira ngo amagara y'abantu agende neza kuri icyo nyine abari kuba amati barashobora kwiza bati mbega none bavuze eh, amakomite do sante ku mavuriro mato mato icyo bita koza agizwe n'ibiki ah, n'iki two ah, iki eh, muri ah, ano makomite agejeje gukurikirana amagara y'abantu ku masantere do eh, icyo bita komite dosante mu mfunyapfunyokoza eh, zifise ibisata bibiri hari icyo bita komite do gestion mu kirundi navuga yuko ari komite igejwe gutunganya ubutunzi bw'ivuriro hanyuma akaba n'ikindi gisata twita komite communautaire de santé mu kirundi novuga yuko ari komite ntunganyamagara mu kibano abo rero nabantu abantu cumi na batanu batogwa mu karere duhere duhere kuri iyi komite ntunganyamagara mu kibano igizwe na ikora gute vyifashe gute eh, iyo komite ntunganyamagara mu kibano igizwe n'abantu umunani muri abo cumi na batanu bagize komite de santé yose mhm. akamaro kabo rero kandi Eh, novuga ko ari ikiraro n’igihugu, hamwe n'ivuriro ibibera mu mitumba bikamenyekana ku ivuriro ibera mu ivuriro bikamenyekana ku mitumba bakiga hagize akagorane kose kaba bati habaye ingorana hanana twitoreye inyishu ukuntu ukuntu bacikaca bakorana n'abakozi b'ivuriro bakongera bagakorana n'abajejwe intwaro ku mitumba mutanze utururiro urumva nyine bimeze umurwayi arashaka kwitura ivuriro aryituye akakigwa nabi kubera ko uyu muganga amwakiriye niko kamere kiwe akamuryagagura ntamwakirabwo yari akwiye kumufasha kugira ngo amuremeshe hanyuma amuvure umuganga ahamagariye kugira icyo bita ikutatantive akumviriza umurwayi akamwiga yari bavuga ati nyarukiriza cyangwa umurwayi ariko aravuga ataranaheza akaba yagiye kumwandikira umuti abo bari barahari nk'abo abo barahari muri icyo gihe rero baca bagenda bagera bo akaraba mu biharuro ku bakabona ko abantu bitura iryo bagenda bagabanuka bagaca rero mu mituma mu kibano bakabaza mbiga kubirika mwahebye kwivuza kwitura rirya vuriro kubirika imujya kure kandi n'ivuriro riri hafi akavuga bati twebwe abaganga batwakira nabi mhm. twebwe abaganga baracegwa hajya tugiye kuyivuriza imiti turayibura hajya nta suku ihari twasugumwe natwo tuhasanga ibintu nk'ibyo hmm. hanyuma bakacagaruka rero bakajya hamwe n'abarongoye ivuriro kugira ngo batore bagira icyo bita plan d'action kugira ngo barabe nyene ivyo bintu byose babitorera inyishu ni kuvuga yuko rero ngerageje kugutega amatwi bwana Desire Ndikumana abari muri iyo komite ntunganya eh, magara mu, kibano urumva rero nk'ubabonye mu biharura abagwayi bagabanutse baja kwivuriza ngaho bakaja nko ku birometero 15 basiga ivuriro kuri birometero 5 canke 2 baca bagenda bagatohoza rero bakabaza bene gihugu babwiye bati batwakira nayo baratubyagumba cyane nta suku rihari cyane batwandikira imiti nta muti tubigera turonka baca bagaruka rero bakabivugana nande babibwira disitirigite babibwira umuyobozi w'ivuriro babigenza gutya babibwira ujejwe urongoye iryo vuriro ariko kenshi aba ari kumwe n'abarongoye akarere k'ubuvuzi kugira nawe abafashe gutora umuti ibyo bibazo eka n'abarongoye intwaro egomeye eh, nk'uko muri ko murabyumva turi kumwe na desire ndikumana umuhanuzi mu Buhinga mu gisata eh, twiteho amagara cy'umugambi resilience ushyigikiwe n'ishyirahamwe ry'ubumwe bwa buraya aho uno munsi turi ko turabira hamwe ibijyanye n'amakomite ntunganyamagara komite communautaire de santé yashinzwe ku mavuriro mato mato cds muri uwo mugambi eh, rero ugabwa na desire Hamande y'uko ayo makomite ashobora gushikiriza imyidogo y'abenegihugu ku bijyanye n'ingene bishika bakakigwa nabi n'abavuzi ku kanaka cyane ku imiti isukurike n'ibindi ibindi ayo makomite ntunganyamagara komite communautaire de santé yo bagejwe byo bari bikiga bwana Desire Ayo ikindi nacyo gikomeye umugwara aje avuga ati jewe narabuze amahera kwivuza bagaca bagira ati ingo tugende tukwishinge kacagenda agenda akitura iryo vuriro hanyuma bakaca bamubwira ati oke wowe turakuvuye ku mafaranga nuko mm. wiyemeje kuzoyariha gute bakabyumvikana byose mm. eh, uwo muri komite ntunganyamagara mu kibano niwe acagenda amukurikirana ati wibuke ko ufite ideni mm. ku ivuriro niri niri byose agera yiteje utunyoni abajejwe intwaro nabo nyene barashobora kujamwo bati wewe nyabona nyabona raba urafite ideni ivuriro n'iri n'iri raba ugerageze uryishure eh, kumbe bafise uruharantanga rero rukomeye hariho umupfakazi hari imfuvyi canke ari umuntu ntaho nikora canke ari umuntu vyagoye mu buzima mugabo ararembye muri uwo mwanya nta mafaranga afise muti rero ni niyogwa mu nzu kuba ariko baradutega amati kuko ariyo nico bita information no kumenyesha abantu ingene bikora muti rero nko mu kibano dufate mu rumonge dufate iyo za mugina mu cibitoki canke za gitega e, umugwayi atagira uburyo vyanse muti niyogwa mu nzu rero yo kwegera umwe muri bari muri komite do sante akamwiganira ingorane afise amagara abameza mm. mu kibano ciwe mm. uri kwa dutega amatwi rero navyumve neza uwo mugwaya uzi ubwo buryo aragenda akavugwa mugabo si ku buntu azoyariha bukebuke baguma bamukurikirana bati nyabona ko wamaze kuronka mitenzi uri kura uri kurubaka uri umufundi rawe urihe amahera y'abandi bukebuke ego cyane ko niko biri niko bigemeze hanyuma uh, dusimbize gato hariho komite de gestion nayo yayo iyo tubava twishika ko bwana Desire eh, tugarutse kuri ari ibibazo bikomeye mwatubwiye eh. iyi zino komite ntunganyamagara mu kibano zifise nk'uruhara eh, bijya byuko bakigwa nabi cyangwa atasuku ataki bituma abenegihugu batagihurumbira iryo vuriro bagaca bitura rero izo komite ntunganya magara mu kibano zigaca zishikira uwo mu titirere w'iyo santere do sante igikurikira gica kibi gikibabiko bitorega umuti gute ari ubwo bwa mbere na mbere hanuwe hanyuma bagasura bakabaza abenegihugu bagasanga nta cyahindutse barashobora no gusaba abajejwe akarere k'ubuvuzi uwo muntu bakamuhindura uwo muganga bakamuhindura kubera ko byanse kandi eh, kubera iyo ngeso afise mhm. itabereye bituma amagara nayo atagenda neza muri muri ako mm. karere yego mm. ariko n'umuganga arashobora guhindurwa n'ingingo birashika zigafatwa nk'ubu aho mwakoreye aho byashyitse hagafatwa ingingo za ruwasha nk'izo yego ariyo vuriro ntashaka ntovuga mm. ubu nyine ngaha ariko byarashyitse umukuru wa eh, urongoye noze urongoye eh, iyo vuriro ritoya birashika ugasanga ntaboneka ku ivuriro eh, imiti irabura byose kagasanga baguma bamwidogera abenegihugu baramuhanuye biranga icyakurikiye ni uko bamuhinduye ririya kazi baramuhindurira aho yarakora eh, abari kuratubiza nibo bifata nk'ibitito biraba biraba nyene en pratique umuntu agahindurwa biraba cyane kuko bibwirwa benshi bikumva bene ibyo twizere yuko eh, n'abaganga eh, abavuzi cyane n'abakora bose mu bisata by'amagara y'abantu babyumve yuko ibyaramuyagira byageruye yuko umuntu ariko arakora nabi abandi yuko ariko baramushinga ijisho kandi ko bishoboka yuko bimenyekana kandi umuntu muntu agahindurwa nkuko rero mubyumvise turabandanya kino kiyago nshyigikirana guke aho turi turabira hamwe icy'umugambi resilience mu gisata cyawo ivuriro naryo rikamenya ibyifuzo by'abene gihugu hamwe rero ya komite ntunganyamagara mu kibano tuje kuri komite de gestion bita komite ntunganyabikogwa ku ivuriro iyo nayo eh, iyo bijejwe iki eh, akarusha iri kugirira bene gihugu nakahe bwana Dizende Kumana Eh, komite ntunganyabikorwa ku vuriro nayo igizwe n'abantu bane abo rero bajejwe iki bajejwe gukurikirana ubutunzi bw'ivuriro mhm. bajejwe kuraba uko imiti iri kwirakoreshwa eh, mpereye ku butunzi ni ukuvuga yuko barakurikirana ujejwe ubutunzi butunzi ivuriro twita gestionnaire ingene yakoresheje amahera bakagenda bakamukontorora kuko n'abatora abize bashobora gukontorora uwo mu gestionnaire mm. munyabigega mm. w'ivuriro hanyuma ku no gusora gusora amahera ni ukuvuga kuri sheke ateza gusinya ko abantu babiri ni kuvuga urongoye ivuriro bita titireya mhm. hanyuma n'umuperezida wakoza mm. urongeye komite de santé. amasinyatire ateza kuba abiri bahawe uruhushya nande n'urongoye komite de gestion hmm. ni ukuvuga komite ntunganyabikogwa mu ivuriro aramubwira ati ibintu ibi birakenewe turabye ibyo yatweretse mu iraporo ibi amafaranga ashobora gusohoka agakorwa hageze kugura umuti bategerezwa kubona yuko umuti hageze yuko bayisubiriza no kuvuga yuko hari abaraporo bagira bati imiti n'iyi yarakoze yarasohotse iyi ibiciro eh, murihisha abenegihugu baje kwivuza turabona ko ari byo hanyuma iyinjiye yari iyi yasohotse iyi hanyuma ikeneye kusubirizwa kugugwa yindi n'iyi n'iyi hmm. hanyuma imiti ikazigeneka kugwa n'abijejwe ku ivuriro yinjiye imbere ko yinjira bayibika mu bubiko barayiharura kayo makomite do sante bita koza mu mfunyafunyo agizwe n'amakomite ntunganyamagara mu kibano eka n'amakomite ntunganya bikorwa agejeje gutunganya ubutunzi bw'ivuriro eh, umufasoni Rosette Congera ni umuyobozi w'iyo centre do sante mu kibumbu mu ya Mwaro aratubwira kuri mikoro ya mugenzi wacu Pacifique Cyubahiro ingene bakorana nayo makomite n'akarusho ariko agirira abene gihugu yego abakozi bafise uruhare runini ku uko barakora ni ukuvuga nk'ikiraro hagati y'ivuriro n'abanyagihugu bivanye n'umutumba babahereye ko iri mu karere k'ivuriro hano rero abo bantu badufasha cyane mu byerekeye dutanguye mu mitumba maze ko dufise imigwi itatu yo muri koza bajya bajejwe ubutunzi abatwitura mm. hama bamwe bagizwe bwa butunzi b'abantu batanu nabo baraza mu kwezi gutangwa kuja gutora imiti kugira reka dusome ifaransa gusaba imiti numva ko ngaba adapfaye cyane kubera kare imiti yanatakara kuko urumva nk'ubu utumye ujejwe isuku kuza kuyikorera baritanga icyo cya cya kabiri ni abantu bitaho ni ukuvuga umwanya wamubwira ati jewe ndagwaye ni umunyokuru ni umupfakazi nta mahera afise mufasha mukambariza ku ivuriro arema agati byari ibyo akamuherekeza ati muganga duhe ideni uyu munyokuru waje tumuvuze bibaye ngombwa tukanamurondera n'umuganga neza muha ikarata ngo yoca yegera umukuru wa komite de sante koza canke abo bakorana muri ayo makomite ntunganyamagara mu kibano eh, bakegera ivuriro gutya uwo muntu akavugwa ku ideni azoriha buke buke urongoye iyo yo mu kibumbu eh, Shimirimana Vestine aratubwira ingene bihora bigenda iyo bishitse umugwayi akagwara atamafaranga afise ingene bamufasha eh, ari kuri mikro n'ubu ya mugenzi wacu Pacifique cubahiro yakubitiye muri yo ntara ya mwaro aho mu kibumbu ubwa mbere hariho abantu bafatwa byashika bakagwara badafise uburyo bwo kwivuza abo rero bakagira ingorane iyo bashitse hano ku kibazo cyo kubaha ideni kuko batabona uburyo bwo kwishyuza ayo madeni abo rero ubu turabishinga nk'urwaye arabwira umunywanyi ari muri iyi komite akamuherekeza akaza akamwishinga ayo madeni tukaza tukayishyuza hanyuma ikindi naco ba no kuvuga ko ngaha ku santere de sanivitoye ryo mu kibumbu umunyagihugu adafite amahera ntagize ntagisubizwe inyuma oya ntagisubizwe inyuma harapfugwa hanyuma ayo madeni iyo adashoboye kwishyura iryo deni ku mwanya mwiza turaheza tukamushyikira tukamwishyutsa ubwo nimusanga mbwira bigenda gute barishyurwa ntimuhaba musanga mwariremetse umuzigo ubagora iyo usubira kwishyuza umunyagihugu ati subiza aya mahera biroroha bigenda gute mudusigure neza biroroha ku bisanzwe ntibanaherana cyane tugiye tukamwibutsa ati nyabona nyabona zana rya deni aravuga ati amafaranga ndiko ndayarondera nta muntu ahera na burundu ivuriro ko n'abajejwe intwaro iyo bigiye kugorana baca badufasha bakuru b'imitumba canke b'ubucimbiri hanyuma ikindi nacyo kigira kabiri twebwe hano hantu ivuriro rikorera haraga haraga kandi ni ivuriro ryakira abarwayi batari bakeya nk'uko mwabyiboneye rero baragira imyidogo y'ingene bakigwa none rero icyo twaragishikanye ubu ivuriro ririko rirubaka ivuriro ryagutse ryaryo vuba ivuriro ririmuka abandi bakorana cyane n'abagize ayo makomite do sante n'abaremesha kiyago bita aba agent euh, do sante euh, communautaire euh, babahimiriza abenegihugu mu bintu bitandukanye nko gupimisha imbanyi hakiri kare gufungura indwa kwirinda indwara zo gufungura nabi kubana eka n'ibindi hakizimana Jacqueline ni kiyago akorera ku mutumba wa Ruramba muri commune Kibumbu aratubwira ingene ingene bakorana n'abari mu makomite do sante abagenje intwaro mu guhimiriza abenegihugu guhindura ingendo twege turagira amanama ku mutumba urabona ko tubishikiriza umukuru w'umutumba tukamubwira tuti twateguye igikorwa dukorera ku gacimbiri kanaka ati rero mudufashe muturarikira bene gihu rero kuri uwo mutumba acagenda nyine akaturarikira tadusigize inyuma niyo komite do sante natwe tuba twababariye kuko dusanga ibikorwa bya misi yose tukararika abunganira runganwe nabo nyene turakorana muri ibyo bikorwa byerekeye vy'amagara y'abantu na Croix Rouge tutayisize inyuma n'abakupre modere n'abamama muco abo bantu naho umukuru w'umutumba ataba arabashikira ngo ararike iyo nama twe tuba twabararitse twababwira tuti tuzogira inama y'ibyerekeye ikigwa kanaka kugacimbira kanaka kuri uw'umutumba twarabimubera reka arararika rero iyo sango niyagera muzokwame muri hafi dufashanya ibyo bikorwa rero komite do sante turajana muri iyo nama umukuru w'umutumba kugura iyo nama hamagaha jambo twege tuba twatumye ku iyo nama hanyuma rero tugashikiriza icigwa integuro y'icigwa tuba twateguye ukashikiriza abenegihugu hanyuma komite do sante ikuhirira ko n'abandi nyene muri iyo migwi mubana nyamutega amatwi ikiganiro nshigikira naguke mutegurirwa na population media center PMC ikiganiro nshigikira naguke nkuko mumaze kubimenyera ni ikiganiro kibashikiriza ibikorwa bitari bike byaranguwe mu mugambi resilience ushigikiwe n'ishiramwe ry'umwe bwa buraya uno munsi tukaba turiko turabira hamwe bimwe mu byaranguwe mu gisata cy'uwo mugambi bise twiteho amagara cyafashije abene gihugu kunaguka mu kunaguka mu bijanye eh gushika iso igugwe gushika igaruke abantu rero muri aya makomite dogeste barabigira mu ruhara barese mu ruhara cyane kuko eh, badatanze urusha ko iyo miti igugwa imiti nishobora gusohoka mm. kuko babwira bati imiti yasohotse ni iyi nyine yagurishijwe n'uku muri eh, bubiko twari duvise imiti ni ukuvuga harakenewe yuko tusura kugura iyindi miti iyi komite do gestion irafise ico bita pression cyangwa irafise uburenganzira cyangwa ububasha bw'uko dufate nka mutitirera ashaka gucisha hiwe ngo agure imiti n'umugestionnaire wiwe gusa habaye ikibazo bigenda gute nibaza yuko byo bitashoboka gushika kubera ko yosohora amafaranga gute uyu mugambi eh, novuga ko ari mushasha mm. eh, komite do sante zari zihari kuva kera yego nicyo kibazo nyine ari kukikubaza yego si umugambi w'ubushikiranganje muri rusange mwaciye mwebwe akarusho ivyo mwazanye n'ibiki byagenze gute mwakurikiranye ivyo nyene mu ntara bitari birimwo tubwira ingene byagenze amakomite do sante ari hari kuva kera kandi mu gihugu cyose mugabo yakora igisata kimwe ari cyo kuraba ingene ubutunzi n'intwaro bitunganije mu ivuriro cya komite do gestion komite do gestion urumva navuga ko hari nk'urwego komite do sante hari nk'urwego nshingwa ntwaro conseil d'administration mm. ya ivuriro mu nyuma rero ntiwabona yuko hari agahazi bati turakeneye yuko amagara nyine atunganijwe mu mitumba mu kibano hagira babikurikirana niho hacaja rero iyo komite communauté de santé mu kirundi ari komite ntunganyamagara mu kibano icazijaho rero zagiyeho nibishasha si vya kera zagiye zagiye zo komite eh, zishizweho na e, World Vision ariyo yakorera mu ntara zine Rutana Ruyigi Cankuzo na Mwaro babifashijwe n'umugambirizi Alliance igisata twite amagara bari bari kubaraheza eh, novuga manda yabo hanyuma baca baratufasha gutunganya eh, ubushikirangaje bw'amagara y'abantu kubafasha kugira basubirize abahora hanyuma muri zo ntara zine ibyo barabikora baraja ngaho icyakurikiye kwabaye kubaha inyigisho baraha inyigisho Eh, bagize komite do sante eh, igihumbi n'amajyana icyenda na mirongo irindwi na batandatu barahaye inyigisho ah, bibazo kwigisha abandi eh, bagera ku ijana na mirongo itanu hanyuma abavura abaganga bo mu mavuriro mato mato nabo nyene ijana mirongo itatu na nabo nyene barahaye inyigisho barahaye inyigisho abantu batari bake bagera ku bihumbi bitatu n'amajana na cumi na batatu bagizwe n'abaremesha kiyago n'abantaho nikora abaserukira abantaho nikora eka n'ugwaruka e, ntibagiye abajejwe intwaro nabo nyene barigishijwe e, ikindi naco e, novuga cakozwe nuko harabayeho ico bino kwita sensibilisation barakoze amakampanye ane kuna imwe imwe ku ntara muri za ntara zine navuga mm. umugambi wakozwemwo eh, barakora ayo makampani kugira ngo babibwire akamaro eh, uruhara rw'abo bantu bagize komite ntunganyamagara eh, mu kibano babitahure babone ko atarabiyadukije nk'abajya twanavuze batazi boshobora kuremba batagira uburyo muri uwo mwanya hama ntibaje kwivuza bamenye ko bashobora kwegera uri muri komite ntunganyamagara mu kibano komite dosante sante akabishingira barafite icyo bajejwe mu byerekeye gutunganya amagara y'abantu wese akamubakiye wese abona kuri ku ivuriro rito rimwegere azobashikirize ivyo bibazo ayo makinga ego cyane amwitura hanyuma ibyo bibazo nawe bashikane ku ivuriro kugira bitore inyishu eh, ikindi cabaye nuko eh, haratanzwe ibikoresho ico imbere yuko dushika kuri ico ico biriko birafasha n'ivyo bwana Desire umwene gihugu yarashobora nko kwidoga mugani yoja kwidogera nka nk'umutitirere w'ivuriro baba barabafashe ayagira uwundi mwene gihugu babana mu kibano ari muri komite do sante nawe akaba ariwe wabimushikiriza imbere nuko kuko eh, mu batora mu batoye bagize iyo komite ntunganyamagara mu kibano ntibatora uwo ari we wese batora umuntu umuntu navuga eh, agendera ubuntu w'ijambo w'ijunja n'ijambo mu kibano azwi neza hmm. umwe bagira bati uyu unye tumutumye arashikana kandi turashobora kumwitura tukamubwira akatubakiye turazi ko atangorane biza kugira mu nyuma mm-hmm. ni ukuvuga rero biroroha kuza gusigura ingorane umugore yagize ku ivuriro azisigurira kuri abo bagize iyo komite communauté de santé komite nk'abanyamagara mu kibano mhm. haratanzwe imitaka babona baragenda bagendera ingo mu gihe cy'imvura biba bakenewe yuko bifuka mm. ntibanyagirwe mm. haratanzwe amakoti yarinda imvura icyo bita ama impermeable kwandika ibyo batoye ari mu manama canke uwo bagende ibyo babwiye kugira bashobore kubyandika mm. bazokorera raporo neza eh, ikindi cyakozwe ni uko babahaye eh, icyo no kwita uti do raportage ibikoresho bafasha muri raporo no kuvuga canke mu byerekeye gutunganya eh, ibikorwa eh, plan d'action bakabaha eh, formulaire y'ukuzuza kugira ngo bagire ibisa bose ibyo byose ni muri uwo mugambi yego hmm. ni ikintu gikomeye cyane barabanze baraniga ingene bashikiriza amaraporo atunganije neza n'amaforoma atandukanye n'ingene bafata ngira ngo ivyegeranya amapepe hmm? ego barabigishije ingene Eh, icyegeranyo gifatwa kandi abagira bati utangura izina eh, umutwe izina ry'umutwe ni uku hanyuma ugenda urabikurikiranye uku n'uku n'uku kugira ngo uwo mucanguzo dufate imurore ko akora raporo bice bisa n'uwo mu kibumbu aho muri izo ntara zine bose bakore amaraporo ameze kimwe eh, hanyuma na na plan d'action nabo nyine ziba zimeze kumwe yego e, cyafashije abene gihugu kunaguka mu bijanye n'amagara y'abantu no munsi tukaba twashimikiye ku byagiye birarangurwa e, aho uwo mugambi biciye mu ishiramwe World Vision e, wafashije mu gushinga amakomite de santé koza mu mfunyafunyo ku mavuriro atari make yo mu ntara za Mwaro Ruyigi rutana na cankuzo mwumvise eh, akarusho biriko biragirira abenegihugu ah, ngo tubabwire mu ntango za kino kiganiro eh, mukanya mukanya turaza kuja muri ca gice ca nyuma ca kino kiganiro eh, c'utubazo inyishu n'udushimwe tuzohabwa abazotora abazo babatoye ibibazo ngo nabibabwiye rero mukanya turaza kubabwira mirongo itandatu na rimwe ubusa mirongo na gatatu amajyana icyenda na mirongo itandatu na gatatu cyangwa abatashobora guterefona nabo eh, barashobora kwandika bishura babicishije muri bwa butumwa bugufi bita mesaje kuri zino nimero nyene ikiganiro shikirana guke n'ubu turabandanya shikirana guke twigomeye bwana Desire Ndikumana none turavye mwebwe mwagiye mugitangura ico gikogwa none munsi akarusho kabaye akahe muravya aho mwasanze impinduka irahari iraboneka kuko eh, turi ko turagenda kugendera turi ko tugendeye aya mavuriro turabona ko ari cyahindutse muti byagenze gute amavuriro imbere y'uko aya eh, makomite ntunganya bikorwa ntunganyamagara mu kibano atangura byarashikariye basanga amavuriro prime gapurime ntibakaronka kubera ko eh, abagwayi bagenda kwivuriza mu rindi vuriro basize ivuriro ngaho hafi mm. kubera iki kubera ataco eh, taba nabi kubera atakazu kasugumwe basangaho kubera tamuti basanga bagaca bagenda kuba neza hanyuma rero eh, ibikorwa byakozwe n'uko baca bagenda bakaraba mwe bakahimiriza abenegihugu bati nyabona nyabona ingo muri ivuriro mm. ibi ni ibintu twaravuganye bazabavura neza hanyuma twarondeye uburyo turashobora kubaka tuzi twasugumwe ibi byarakozwe mm. twaragize eh, twaragize inama turegaranye uburyo twarakoze iki n'iki ubu ni ah, sawa ego koropa uhaba hasukuye yego n'amazu twasugumwe tutari dufite itara twarashyize amatara hmm. ibyo nibyo twabonye byakozwe hano gace usanga e, abanyagihugu barasuye kwitura iryo vuriro gusumba hmm. ntaza akarorero hariho ivuriro yitwa rushungura hmm. riri mu ntara ya rutana imbere ko umugambi ku kwezi barashobora kuvura nk'abantu amajana ane ariko ubu tugiye twasanze bitugwa eh, n'abagwayi bari nk'amajana umunani hmm. umva bagwijwe na kabiri hmm. uca byumva yuko n'ubutunzi bw'iryo vuriro buca buduga hmm. ya madeni bakayariha hanyuma na ka gaciro kabuteka kaboneka ku bakozi ugasanga byose bimeze neza n'indwara zagabanutse mu gihe muri ako karere hanyuma turabye intambamyi none zisigaye n'izahe murabye kuri by'amakomite do sante hari intambamyi mubonamwo aho mwagendeye mucyo mubwirwa kugira ngo ntakamuca nk'impanuro mutera eh, ntambamye novuga eh, ni uko umugambi watanguwe uteba hmm. urabona uyu mugambi uh, witwa ko watanguwe gukora mu bihumbi bibiri na cumi n'icyenda mhm. ariko ibi byo gushyigikira amakomite ntunganyamagara mu kibano nuvuga yuko yatanguye gukora neza na neza mu kwezi kwa mbere ku kwezi no kuvuga ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri mm. muca mwumva yuko umugambi mushasha aba ari mushasha nyine mm. abantu baba barabigira ibyabo mm. eh, nicyo nuvuga eh, ikindi nacyo ni uko aberekeye abajejwe eh, amagara y'abantu mu karere k'ubuvuzi bita district cyangwa muri eh, promesse sanitaire nabo ntibarabigira ibyabo hmm. kuko urumva ko wari umugambi usa na mushasha ubu rero eh, inuze projet yahagaze umugambi wahagaze eh kamuno tera bwa mbere na mbere arongoye intara y'ubuvuzi by'ubuvuzi n'uburere bw'ubuvuzi muri izo ntara mu eh, mugambi wagiyeho ego eh, izo ntara ni cankuzo ni ruyigi rutana na mwaro eh, twababwira yuko vyo byiza umugambi bananyawushikira bakoze bya bikorwa byabo bya bita supervision bakabishyira mu byo bakurikirana amanama y'amakomite pmc aho uno munsi turamutse turabira hamwe uruhara rw'amakomite do sante koza yashinzwe muri uwo mugambi resilience mu gisata cyawo uh, twiteho amagara mu ntara zitandukanye z'igihugu eh, nk'uko twabibabwiye rero Eh, kino gice eh, cya nyuma eh, cya kino kiganiro tugira tubabwire rero utubazo utubazo ku badukurikirana kuva tugitangura ariko utwakura wese cyangwa uwandika ubutumwa bugufi bita mesaje kuri za nimero tubabwiye yishyura ku kibazo kimwe gusa kugira ngo arekere amahigwe abandi ikibazo cya mbere icyo bita komite do sante mfunyafunyo koza Eh, ku mavuriro eh, ayo makomite afise ibisata bibiri ibyo bisata byitwa gute cyangwa ni ibihe ndasubiramwo icyo bita komite do sante koza mufunyafunyo ku mavuriro zifise ibisata bibiri ni ibihe byitwa gute akabazo kagira kabiri vuga intara zine z'igihugu ayo makomite do sante koza yashyizweho mu mugambi resiliyanse vuga intara zine z'igihugu aho ayo makomite do sante koza yashyizweho tumvise neza ibibazo twabagije eh, mushobora kwishyura nk'uko tubibabwiye hariho udushimwe tutari duke dutekanijwe eh, ibitenge imipira yo kwambara eh, eka n'ibindi abafise inyishyu kuri tuno tubazo ngira bashobora kutwakura kuri mirongo na rimwe ubusa mirongo na gatatu amajyana icyenda na mirongo itatu na gatatu utu natwo ntutudukurikira icyo bita komite do sante mufunyafunyo kuza ku mavuriro eh, zifise ibisata ah, bibiri ibyo nabyo vyitwa gute nibihe ibihe akabazo kagira kabiri vuga intara zine z'igihugu ayo makomite do sante kuza yashyizweho mu mugambi resilience ushyigikiwe n'ubumwe bwa buraya ishyirahamwe ryakoze icyo gikorwa cyo gushyiraho amakomite koza mugambi resilience ni irihe gitwa gute akabazo kwagira kane vuga igisata cyo mu mugambi resilience cyashigikiye ayo makoza nitubeho neza ni umuco w'iterambere kagira kabiri yagatoye nivyo uyu mugambi ayo makoza mu mugambi resilience yashinzwe mu ntara zine arizo rutana ruyigi cankuzo na mwaro turamukeje rero Fabien n'ikiteretse akabazo yagatoye telefone murabita ariko biracamwo ariko mu message aguma dushikira witwa Etienne Matana nawe ati igisata uh, eh, ni twiteho amagara nivyo Etienne aragatoye akabazo kagira kane igisata cyo mu mugambi resilience cashigikiye ayo makoza e, eh, ni twiteho amagara Etienne nawe turamukeje ako kabazo aragatoye n'ishyirahamwe ry'ubumwe bwa buraya e, icyo bita amakomite do sante mufunyafunyo kuza ku mavuriro zifise ibisata bibiri e, ngigwe ko ndabaha inyishu igisata cya mbere ni komite ntunganyamagara mu kibano bita komite communautaire do sante igisata cya kabiri ni komite ntunganyabikorwa e, igihe cyo gutunganya ubutunzi bw'ivuriro aribyo bita bita eh, komite do gestion hakabazo kwa kabiri ko bagatoye ayo makomite E, dosante sante e, yashinzwe mu ntara za rutana ruwigi cankuzo mwaro mu mugambi resilience akabazo kagira gatatu ishira mu ryakoze ico gikorwa cyo gushiraho amakoza mu mugambi resilience ni ishiramwe bita World Vision akabazo kagira kane nako bakishuye bagatoye ni mu gisata twiteho amagara hanyuma abashigikira uyo mugambi resilience ni ishiramwe gihuzu ubumwe bwa buraya Union Européenne nongare wagarukiye kino kiganiro eh, shigikira naguke cuno munsi eh, nshimire cyane abo bose bagize icyo bagivuga ko mbereye ku mutumire turi kumwe hano muri studio Desire Ndikumana eh, umuhanuzi mu buhinga eh, mu mugambi resilience mu gisata twitio amagara turamushimiye nshimire cyane Pacifique cyubahiro yadushikanye mu ntara ya Mwaro nawo bashoboye kuyaga François Akimana mu bw'ivyuma yahabereye umuhizi